Esselamu alaikum, zanima me kada se postoje bijeli dani, ovih šest dana ševala, znam i ponedjeljak i četvrtak, je li se posti cijelu godinu poštovanje, iskren selam iz Holandije. To su na file, znači vezane za post nakon eh, farda mjeseca Ramazana. Mimo Ramazana postimo ili ponedjeljak ili četvrtak ili bijeli dane. Znači to je ono od onoga što je pohvalno od sunneta Znači da imamo post mimo farda. I to je što je na fila. Znači to nije obavezno. Onaj ko to prakticira ima nagradu i čini ibadet koji ima posebnu na, znači, nagradu. Kao što klanjamo na filu neobavezno, tim dijelima se posebno približimo Allahu subhanahu wa ta'ala i to je od svojstava odabrani osoba. Onaj ko čini takva djela, inša Allah, naći na sudnjem danu dobrotu svega onoga što je činio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala nas učrsti u fardovima, a onda nas obdari na filama koje ćemo rati Allah radi i poziv postačima, znači da postoje četvrtak ili ponedeljak u sedmici ili bijele dane, znači dovoljno tri dana u mjesecu, inša Allah, da bude od onoga da se čovjek vezuje za taj ibadet mimo Ramazana u toku godine.